turi ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi n'intwara nke ukwezi kwa gatatu reka ndabaramutse nongere ndabaha n'ikaze mwebwe mwese mubandanya gutega abiri radiyo y'isanganiro nk'uko rero ikimenyetso kiranga kino kiganiro cyamaze kubibashikiriza ni umwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije aho radiyo y'isanganiro nayo iha akanya mwebwe mukurikirana amakuru yayo muri indwi yose kugeza uno munsi aho tuko turayirangiza kugira namwe mugire icyo mushikirije ku makuru yagiye araba ku makuru twagiye turabashikiriza kumbure ari igihinduka turabire hamwe yuko ari icyokorwa biciye cyane cyane kubo byega jean dodier ndayisenga niwe uri mu buhinga bw'ibyuma kino kiganiro kikaba kigiye kuremeshwa nanjye medali niyo nkuru reka ndabaha ikaze ariko mu kanya duca tugaruka ku makuru make ntituyagaruka ko yose ariko turababwira make make yagiye arashikirizwa kuri ino ndwi kugira namwe mugire icyo muyashikirije ko reka nongere kubaha ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro mu makuru twabashikirije muri nonzwi ndwi mwarumvise yuko ah, ari abarundi b'impunzi bashika kuri mirongo itatu na batatu bari mu gihugu cy'u rwanda ngo bari mu minwe y'igipolisi cy'icyo gihugu kuva ku munsi wa gatatu abo barundi b'impunzi akaba ari abaheruka kuva ikamanyora mu gihugu kibanyi cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba basanzwe bayoboka wa mwigeme muzi azwi azwi ku izina rya Zebiya Ngendakumana avuga ko yabonekewe mugabo ngo icatumye bafatwa nkuko amakuru yemezwa n'igipolisi cy'u Rwanda bivuga ngo nuko bari kobosha abandi kutemera imfashanyo zishiramwe mpuzamakungu HCR ivyo navyo ngo bikaba bihanwa n'amategeko y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda mwarumvise kandi makuru twabashikirije yuko ibikorwa byo kubaka urugomero rwa kajeke rwovomera imirima mu Kiya ya cy'imbo ngo byabaye birahagarikwa kubera abatsindiye isoko ryo kubaka ngo baba barabyifashemwo nabi ibyo nabyo bikaba byashyikirijwe mu nama nk'inguzamateka w'umushyikirangajwi Eh, araba ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi yari yatumwe ko kugira yishure ku bibazo by'abakenguza amateka bamwe bamwe muri abo bakenguza amateka bakaba basabye umushikiranganje Deo Giderurema ko amashirahamwe yari yatsi yari yashinzwe kubaka ubwo rugomero ngo yokurikiranwa n'ubutungane mu Burundi reka tukiri ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi kandi ngo umwimbu ku matoni ibihumbi mirongo ibiri E, y'ikawa ngo ishoka hanze niwo witezwe kuri rino sizeni ry'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ushira bibiri na cumi n'icyenda umushyikirangange w'uburimyi n'ubworozi akaba yabishikirije hari ku munsi wa kane mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku bijyanye n'imyiteguro y'isizeni y'ikawa y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ushira bibiri na cumi n'icyenda deogide rurema ashikiriza ko gukurikirana abarimyi ku kivi ngo eh, gukurikirana abarimyi ku kivi eh, kw'abahurikiye bose mu gisata cy'ikawa ko aribyo byatumye hongerekana umwimbu wa kanovera ku rugero rushimishije reka tumukurikire deogide rurema ni umushyikirangantego w'uburimyi n'ubworozi ingingo zikurikira zarafashwe kugira ngo igende neza nta bibanza byegeranirizo ry'ikawa ihishiye birekuwe mu turere dusanzwe turimwo amatonorero y'ikawa itonorero ryose bitegerezwa kuba rifise umunzani ukwije ibyangombwa guhemba amakashi birabujijwe ihemba rizoba mu biringo bibiri irya mbere mu mpera z'ukwezi kwa gatanu irya kabiri naryo imbere y'uko ukwezi k'umunani kurangira itonorero rirashobora gufasha udufaranga two kwifashisha ku barimyi babyifuza mu kurindira ko ihemba rishika ariko ntibazoshobora kurenza ibice mirongo ibiri ku ijana by'umwimbu bamaze gushora igiciro cy'ibanze kikawa ihishiye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'amafaranga amajana atanu ku kiro mu mpera y'isizeni hazoba isuzumwa ry'ingenurudandazwa rw'ikawa rwagenze ku ishyirahamwe ryose ryadandaje ikawa abakira ikawa ku matonorero bategerezwa kwakira ikawa nziza n'ibisobwa uruhusha rwo gukora zotangwa habanje gusuzuma ko nyene kurusaba yarisha abarimyi ku ikawa bamushoreye ko yo mu isizeni riheze kandi ko n'amafaranga y'agaciro yadandaje ko yagarutse mu gihugu baravye icegeranyo gitanzwe ni banki y'igihugu berbe uwo rero akaba ari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi deogide rurema ku bijyanye nyine n'iby'ubutunzi haribonekeza hano mu gisagara cya bujumbura umwijima udasanzwe ku mabarabara makuru makuru amwamwe ya hano mu gisagara haba mu buraruko hagati mu manuko bw'igisagara eka henshi ngo biri bibonekeza na cyane cyane ko bya byuma n'ibiti byagenewe gushyirwaho insinga n'amatara yo kwakiriza abanyagihugu usanga ahenshi bitaka naho dutambikiye mu gisata cy'imibano ngo mu Burundi aho hambere ku ntwaro ya cami ngo haharugwa imiryango irenga ijana ibyo nabyo ntibyashyikirijwe na Emile mu umwigisha wa kahise muri kaminuza y'u Burundi havuga mbere yuko ngo mbere yuko abakoloni bashikano intwaro za cami zisunga ivyo imiryango kandi ngo ko buri muryango wose ufise umugenzo wo kuziririza reka tumutegabiri abiri nikaba ari nyuma yaho mwagiye murumva yuko ni n'abandi bagiye bashikiriza cyane cyane kuri iki kijyanye n'imiryango hano mu gihugu reka dukurikirane Emile mworoha imiryango icyo isigura ni uko ari aha mu burundi canke muri ibi bice byose by'ibiyaga binini eka no muri afurika yose uburyo nk'ubu gihugu cy'u Burundi cyari cyubatse hariho dufate hariho umwami umwami yari hejuru y'igihugu hanyuma hakaba n'icyo bita kategori y'amoko abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa hanyuma mugabo cyane cyane aho kera icyari gikomeye yari imiryango imiryango nk'imiryango abanyakarama abenengwe abahanza abajiji n'abandi mu gihugu nko mu burundi urumva hariho dufate hariho ubwa mbere umuryango muto hariho inzu nk'inzu dufate hanyuma hakaba abasokuru hejuru y'uko abasokuru rero hakaba n'abandi basokuru sokuruza kumbure ariho iyo miryango yavuye mugabo urabye hariho imiryango yitirirwa akarorero ugasanga irasangiye amazina n'ibihugu bya kera hariho abaha hariho abashubi hariho urwemedi bushubi hariho abanyarwanda nk'ino hariho u rwanda hariho abajiji hano urwemedi bujiji ni byinshi urumva rero iyo miryango rero yari ifise de role politike dufate nko mu burundi hari abaganuza eh, aribo bategura umuganuro hakaba nk'abiru aribo bashingura umwami hakaba n'abandi nabo nyine bari bafise amabanga menshi urumva rero eh, imiryango mu burundi hariho imiryango irenga irarenga nk'ijana Eh, no mu bunyoro ni nk'uko mu bihugu by'ubunyoro cyangwa i kandi rero yari ifise n'ibintu by'imiziro nk'umuryango abazira nkende bazira nkende n'ibindi reka ubu tuve mu gisata cy'imibano dutandukire igisata c’amagara y'abantu mu makuru twagiye turabashikiriza muri ino ndwi turiko turarangiza gushyira hamwe mitiwele riremeza ko rifise ubukene bw'imiti mu bubiko bwayo ibyo navyo bikaba byavuzwe n'urongoye ubwo rwego rwa mitiwele ariwe konsilia nibigira hari ku munsi wa mbere inyuma inama yahuze iryo shirahamwe hamwe nabo mu mashirahamwe yo gushumbusha abahuye n'impanuka reka dukurikirane konsilia nibigira ni by'ukuri nta miti dufise kandi ntiturahagarika gusemerera turasemerera mugabo twasanze ari ukubera mu gihugu iwacu nta shyirahamwe rikora imiti dufise imiti rero niyo turangura hanze tuyiranguye hanze ntidushobora gutwara amahera y'uburundi ngo agure umuti e, turafise rero ingorane kuja turaronka amahera akwiye y'ushobora kurangura imiti mugabo urumva twebwe kandi ishyirahamwe ry'iwacu siryo rigenda kugura imiti tubicisha direction nationale de marchés publics murumva rero amashyirahamwe yatsindiye isoko ryo kugura imiti hari rero baca baza kutubwira bati twebwe nta mahera agaciro twaronse nimuturindire nimuturindire muturindire umugabo ugaca usanga rero hagati aho umunywanyi wa mituweli aratonze ararindiye umuti arawubuze ariko ikunda kutubabaza twebwe ni kimwe nabo twasanze nabo baba batsindiye isoko mu mafarumasi yabo imiti ibiriyo mu gihe rero imiti iba ibiriyo natwe tukaba tutararonka biradutuma haba ibibazo hanyuma kandi ibyo bibazo bigaca bishikira n'abanywanyi bacu canke ugasanga barabarihishije amahera arenga ni ikibazo rero kizwi no ku bategetsi bo hejuru badusumba eh, mbeko mubona hamwe mituweli yoronka ubwo burenganzira bwo kwigurira imiti hanze muna bitofasha na cyane abanywanyi baba mm, mituweli byo turiko turasaba kandi noneho kuva na kera ishirahamwe ryarabikora ingene byagiye ntawe ubizi ariko turamaze kubona ko haciye havamwe ingorane turiko turabiraba kandi kamebu niyo turiko turakorana kugira ngo dufashanye turabe ko imiti kitosubira kuba ikibazo kuko nukuri ni ikibazo gikomeye cyane uwo rero akaba ari konsilia nibigira aramutswa mutuelle de la fonction publique ayo majwi twaba twakesheje bagenzi bacu kuri radio ndera gakura ayo makuru n'ayandi menshi mwagiye mura dushikiriza reka nako twagiye turabashikiriza reka rero tubahe akanya kugira namwe mugire icyo muyashikirije ko ni menshi cyane ntitwagaruka ko yose twababwiye make muyo twagiye turabashikiriza akanya n'igwanyu mukabicisha ku nimero za telefone zose muzi zikaba zuguriye ku bwanyu irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajyana mirongo na gatatu canke tandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu amajyana na gatatu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu ubusa kabiri canke bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mbere hari n'indi yuguruye irindwi na gatanu na gatatu amajyana mirongo na gatatu ni kuri mwebwe abarundi mwese abakunzi b'isanganiro namwe mwama mukurikirana amakuru tubashikiriza akanya rero ni rwanda yaraji wawe yakatari gake akamweme kamutya uramutse uwakuru y'abakihageze reka twakire umunywanyi wa mbere kuri mikoro gira amahoro sangwa n'ikaze amahoro ndi Ernest Mugihosha ni amahoro ga Ernest Mugihosha yego nagomba mvuge yego bijyanye n'ujya rwanda amahembezo mutesha ibindi kuri yavuze umugambi mwiza cyane yuko abantu bataguma bagiye gushyiraho politiki yose irakurikirana nyine barimo mu kiyaya cy'imbuto ukuri icyo kintu ahubwo ngo bari barateze abanyagihugu dutunze n'uburimyi tubonamo bari baranibye ahubwo bose bogira nk'uko bama baduhiririza mu bindi bintu byose nk'uko bitayeho nk'ibiro by'amatora ati reka ahubwo babikorere kwa hakiri kare kubera abantu bakabandanya bubaka ibara ritorwa tubavuze ko dufungwe twihereze tuduza amazu dusange ntitubitumariye Ernest wovuga uti wowe umwitwarariko w'abegwa bose uh, n'iterambere ry'igihugu bakareba ukuntu wo kwigisha abanyagihugu kurima no mu biyaya ntibishingiye kuhubaka buriya ahubwo byari bikwiye guherana nyine nako no kwa kane nziza zikaba zafashwe byihuta kubera nizo bikenewe imbere ya byose mm-hmm. murakoze kuri iyo ntererano yanyu Ernest umukunzi w'isanganiro uraho muri zone ya gihosha ni amahoro nawe alo ni amahoro akaba aciyava ku murongo ariko nimero zacu zose ziruguruye ku bwanyu mugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije sangwa ikaze nawe ndi moyize mu ruce mu ruce gamoyize nk'abatahazi n'amajeri muri komine rugazi mu ntara y'abubanza mm. rero genda ngambuge kuri abanyagihugu abanyagihugu bari mu rwanda yego muri rusange ni ibintu bishyizwemo mm-hmm. ari ukuntu abantu bahubishwa n'umwigisha mm bakerekwa ko kujya imfashanyo zitanzwe nama n'ibihugu cyane na hasi sere ngo uba uguye mu gicumuro buriya ibya mm <clears throat> turazi rero nyine baroyeyo mhm. batanga uyu mugumuko mu burundi mm. n'ubu numva bakiguye muri ako kabe mm. nkamwe k'abamenyesha amakuru mwoturonderera umupfasoni n'ambatero mwigenezeriya mhm. agatanga umuco kuri ibyo byose ko baba bari ko bakorera imana mm. hamakaraba ukuntu yokura abo bene gihugu mu kaga kuko nabo baramaze guhubishwa n'ibyiyumviro bituma bituma rero badashobora kumvikana n'abajejwe intwaro murakoze cyane moyize aho rero nkasaba u rwanda nabwo mhm. muri abo bafashwe mm. bagira uko bishoboka kose babarekure mm. kugira ngo nabo ntibazire ibyiyumviro batazi murakoze murakoze cyane moyize aho mu ruce muri komine ya rugazi intara ya bubanza baranyetse ko rundi ku murongo nawe ni impore eh, mm, ni amahoro ninde tuvuga twakwihiriye mboni hankuye wo mu bibara komine mutumbi intara ya karuzi mm, mboni hankuye yego mm, sangwa ikaze mu kiganiro gicushikirije eh, murakoze mhm. tugikumbuye urumva icyo nagomba mvuge yego bavuga ko yerekeye ajya amakuru mwavuze yijya mvubu iza mu mihana mhm. ikonona imirima bisaba mm. yuko umenga boyikingira mugabo batibagiye n'abenegihugu ko nabo nyene imirima bayirima bayikeneye mhm. mwumvise yuko hari n'abandi bavuga bati nyabura nibayireke kugira bayibage abanyagihugu birira akanyama mbona ihankuye nahavuye ku murongo ngira n'uburyo nibwakunda araza kugaruka kuko turacari mu ntango za kino kiganiro ariko hari uwundi banyeretse ari ku murongo namwe n'impore alo ndabumva mhm, ninde tuvugana cyo itungiye eh? erike erike twakwira erike ngaho ikiriri hano mu gisagara cya bujumbura ndabona erike eh, ntibikunze ariko nawe nini yaronka akanya araza kugaruka nibutse ko ari itandatu na rimwe na gatatu amajana icyenda na mutanguze izo nimero nyine mutanguze irindwi na gatandatu na telefoni zo ku meza bibiri na kabiri na kane na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu na zone ziruguruye ku bwanyu nibutsa kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajana na gatatu ko mushobora kutwakura no kuri bwa buhinga bwa none aribwo bita WhatsApp sangwa ikaze agatelefone nawe ntikamworoheje alo alo ninde tuvugana ninde tuvugana mutwakwiye muherereye hehe nawe ndabona ntibikunze mugerageze mushyiremo amwamwe hama mugire namwe icyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza hano ku isanganiro kugeza ku makuru y'uno munsi aho turi ko turarangiza indwi turangiza mbere n'ukwezi kwa ntwara nti kuko turi tariki ya mirongo itatu hari uwundi bangeretse mu bwinga bw'ibyuma ko ari ku murongo ni amahoro ninde tuvugana twakwibiri hehe ari mu ntara y'urumonge ari muri komine muhuta muratwumva neza yego yego sangwe ikaze yego ni amakuru migeze kuvuga iby'umugande akoresha imiti y'ikirundi mhm. twabashije mu makuru cyangwa hari mu biganiro bimenyesha amakuru byo mu bugande bari kubera kubera nk'inabo bantu mhm. urumva rero abategura amagara y'abantu bamukurikirana bakaraba ko abibwe mm. ego mwabuze umwandiko mugasize buke mm. ego abategura amagara y'abantu bamukurikirana bakaraba ko atuyahunze ava mu rwanda urakoze cyane muntu nawe utashimye kwivuga izina ego murakoze mm. ku isa imwe y'ijoro n'iminota mirongo itanu wanyeretse ko hari undi ari ku murongo nawe n'amahoro alo ikiganiro n'igihe cy'ushikirije mukagira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino nzu turi ko turarangiza niyo telefone zacu zose zikaba zuguruye ku bwanyu Krishna ikiganiro n'igira icushikirije radiyo isanganiro ikabaha akanya kugira namwe mugire icyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza muri ino ndwi turi ko turarangiza mukabicisha ku nimero za telefone musanzwe mumenyereye maze natwe tukabakira hama namwe mugashikiriza ibyo byumviro byanyu na cyane cyane byubaka kino gihugu cyacu cy'u Burundi ni kuvuga yuko interano yawe canke icyo ushikiriza ugishikiriza mu rupfasoni ntangere banyeretse mu buhinga bw'ibyuma ko hari uri ku murongo namahoro amahoro amahoro hmm, ninda twakuye twakuye ari hehe njya mu inde miyenza mu witwa miyenza miyenza mu icyenda eh, umunyagihugu uri mu akazina kose ndakumva neza miyembya mwiyembya mu igenda eh. ariko ntushimye kwivuga izina amahoro hmm, nawe ugira icyo ushikirije ndababwire mhm. iyo muntu ziri mu rwanda tugerageza hmm. tugataha urumva ko zitangiye kugira ingorane hmm, mugo mwarumvise Mhm. bakareka kwitunga duheriye bagataha mu burundi kuko mu burundi hari amahoro mm. eh. mhm. hari ikindi yego reta idanduza musanzwe mudandaza ubushaza yego mhm. umwimbu wagenze neza yego twese urangura leta nayo ko hari umuntu kabisa aradufata nabi mu isoko bakaduca amande atatu nk'ubu niyo twari turi ducitse ubunyene mhm. uwo twajyanye banyabanje bataranguye bababujije kandi babaca n'amande nta n'itike babahaye babahita nk'impongo rero mhm. eh, byateze biradushavuza ntitwagarutse urumva hari umuntu wose baradufata nabi mu isoko urazi munyagihugu ah. reka uze wakure ku munsi wa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki kumure muze mutange ayo makuru avugwa aho kumugina aho muherereye aho muhira hama aba abo byega barabe uko bashobora kwatunganiriza ikiri ni ikiganiro gira icyo ushikirije mu gihe cyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza murakoze cyane mugire ibihe byiza aho mwigenda yego ikiganiro ni igihe cy'ushikirije na kanya k'iwanyu namwe mugire icyo mushikirije ku makuru twabashikirije aho naho mukabikoresha mu ni ntangere kandi mukibuka ko mubicisha ku mirongo ya telefone alo alo ninde tuvugana John Matana inde John yeah. na ga John Soa imatana muraho alo John ego gira icyo akanya ni rwawe john matana john ntitukumva neza alo john uno munywanyi w'isanganiro ntitubashe kumumva neza ariko akanya hari kumbure ntiyashyiramwo amamwe akwiye arasubira atwakure ntaniganwe ijambo nyabuna narondera utwo tuyinite kugira nawe ne icyumviro ciwe agiserura mu buhinga bw'ibyuma baranyeretse ko hari umunywanyi ari ku murongo ni amahoro ni amahoro mhm. ni john agarutse alo ah, icyo itungiye erike erike twakwiriye uri kiriri mukaza erike mukaza ni hano mu gisagara cya bujumbura hagati mhm. nawe gira icyo ushikirije eh, erike akanya ni rwawe yego ndabumva Mhm. duga ku ijambo mhm. mhm. kubera duka atari igihugu ifite ikamba ni ukuvuga ni urumva ari uko babandi urumva ni ryabo rya iyo wavuga neza kugira icyumviro cyawe bacumve neza ati mhm. bazire muri bagire mu Rwanda ibijya nyinshi bahari n'isasana mhm bategida kugira aho leta mhm. kuvuga rero kadaza ngo kubona ngo babo ntibikunda kubera n'ubwo igihugu cyabo n'undi mugabo bati demokarasi yumviro zitashyikirizwa amategeko baze barubaha amategeko y'igihugu baba barimo yego apana kandi hari kandi hari abatware muri ico gihugu nyabuna bagendera amategeko y'ico gihugu baba bakiriye yego mm hanyuma tibo Burundi mu hari hose mhm mbona yuko ndi na urakoze cyane Eric nubwo byagiye biracikagurika nibutse abariko baradutegabiri abiri kwiciyumviro cyane mu gicisha ku telefone kandi zose zikaba ku bwanyu Yeah. iseruka inyambo zigashira rugori rubereye ijisho izina ryakunzwe muri mu buhinga bw'ibyuma wanyeretse ko hari uwundi mu mwanya ari ku murongo ni amahoro mwiriwe neza urinde utwakuri mani irambona imakamba imakamba muherereye amagana muri komine kibago muri komine kibago sangwa ikaze hama mugira icyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza manirambona ibyo ntabwo baba babwirira mhm. imakamba isanzwe abari ku misozi nibo bayitegetse niba umwari basubiramo cya cyuma mhm. basubiremo icyuma kinazegwe kugira ngo dukurikirane neza eh. mhm. abo wari batwumva abandi ni abahe b'i tanzania mani irambona ati bishobotse bosubira mu cyuma cy'inanzego kugira bategabiri ibiganiro bya radiyo isanganiro neza reka tumushimire hama abaturongoye ku rwego rwo hejuru ndetse ko ariko bikorera ko hari undi ari ku murongo ni amahoro ni amahoro amahoro ninde utwakuye utwakuye he john ngaro john John Imatana yego mhm eh nagoma shika eta mhm eh yo kambe babijya ba kuti mhm bije kurima ma muti kurima mu biyaya kandi boro aho kurenga abona yuko abantu abayikoreka ibyo john icyiyumviro cyawe ntikiriko kirasohoka neza kandi ntakumva n'abari ko baradutega baba ntibaba bari bakumva neza uragerageza uhagarare heza kumbure uraza gusubiramo amarezo ntiyagukundiye twasangiye isaha zibiri n'umunota umwe muri studio za radio y'isanganiro ikiganiro gicushikirije kirabandanya reka nakire n'ubu uri ku murongo n’amahoro alo alo uno munywanyi wacu ndabona agatelefone gaciye kamugura alo alo alo ni amahoro utwakura uri he wowe twidondora tiyeri mukinanira ikiriri tiyeri ikiriri gira icyo ushikirije neza kugira tukumve neza mhm. duga ku ijambo tiyeri ndakumva neza alo ndabumva mhm. gerageza natwe tukumve niho n'abari baradukurikirana bace bakumva neza mu nzu ziri mu gihugu cy'u rwanda mhm. nta kuntu mwotubemerera umukuru wabo zere akaduha iminsi y'icyo kibazo ko giturire iminsi abantu bakarara n'inzara basi kuko rwose turabanza bumvira imbabazi mhm. uti ni ukurondera kumbure uwo zebiya kugira atange umuco mhm. yego ibyo cy'abantu wanyu biwe byatanga bavuga ati nibo ntiboga abandi bariye akadutumurira neza akaduha y'uko dutuma yuko ibyo ibyo twese abandi bajya kugira tujya kumva ari ibintu bagenda ibyo batajya hmm. nuko baduha umuco neza ntitugondere umunsi mpamvu ijyanye umuco ntitwakure twebwe tuzogira hanyuma tuzite dushyikirize kuri iyo ntererano y'abanyagihugu n'abantu n'ahandi hmm. uti nawe urarajwe ishinga nabo barundi bene wanyu babuzwa kumbure gufungura canke gukora ibirekuriwe n'amategeko yabo mm. urakoze cyane Thierry aho ikiririye mubandanye mugira ibihe byiza icyumviro cyawe tukaba twacyumvise banyeretse ko rundi ku murongo ni amahoro wi na mahoro jone jone ugarutse w'imatana mhm. yego kujya kubaka itara kubaka kujya kubaka kujya kubaka ibisagara cyangwa gutunganya neza ibisagara gutunganya ibisagara Ego. Ico gikuraho ajya babuba n'agihugu hari abakisimbu. Mhm. John. Eh. wogerageza ukarenza aho ugahagarara hameze neza kugira tukumve neza gusumbya uko John ndabona ntibiri ko biradushobokera murazi ibintu by'ibirere ko bidasezerana ariko uwo mugerageza kuri mwebwe muri kumwe n'isanganiro ijana na rimwe ni mu gisagara hagati nako mu gihugu hagati mirongo ine n'icyenda hano mu gisagara cya bujumbura hano tukabaha akanya mu kagico mushikirije ku makuru twabashikirije mubicishije ku mirongo ya telefone musanzwe mumenyereye kandi twagiye turabashikiriza isaha zibiri n'iminota itanu muri studio za radio isanganiro nayo masanyene muri kino kiganiro cacu ugira ico ushikirije baranyeretse ko hari umunywanyi ari ku murongo na mahoro mahoro mm ninda twakuye twakwiri he Nestori mu gitanga mu rutana Nestori igitanga mu rutana Yego Nesito Ah gira ico ushikirije ku maguru ku makuru twagiye turabashikiriza gira ico ushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza kugeza uno musi aho turi mu mpera y'inondwi Eh, nashaka kuvuga ku kibazo cya bajya numvise bakurikiye deriya ziriya hmm. mpunzi zapfuye igikongo zijya mu rwanda hmm. mu by'ukuri bajya abantu imana yobafasha hmm. barakwiye gusubira mu gihugu cy'amavukiro hanyuma dufatanye kubaka kino gihugu cyacu kuko ubusanzwe aho bazogenda hose bazogenda bakurikiza amategeko ko hariho amategeko agenga ibihugu ntumbare yamugiye batokwemera yuko eh, bandikwa mu bitabo nk'uko amategeko agenga impunzi abivuga mm. bagora cyane kabisi mm-hmm. eh, rero ndibaza yuko kweri bogerageza bagapfuma bagaruka mu burundi hanyuma tukubaka igihugu nta ngorane reka mm. icyo ni cya mbere nicyo nashaka gushyikiriza mm-hmm. hari ikigira kabiri none ga nesito bo ikindi kigira kabiri mm. kubera tatu unite ntacyo ndakivuga hanyuma murakoze urakoze cyane gira ibihe byiza igitanga mu ntara ya rutana ndabona namwe sangwa ikaze kandi igira amahoro baranyetse ko hari ari ari ku murongo alo alo ninde tuvugana utwakwiriye hehe alo ninde tuvugana umunywanya adashimye kwivuga izina ariko yohagarara heza kugira tumwumve kurusha yego mhm. twakwiriye hano rega munywanyi aha aha ko ikiriri ikiriri yego hano bujumbura bwira mhm. icyo ushikirije munywanyi icyo nashaka kugira ngo n'ubworozi byerekeye uburimyi n'ubworozi muri izi ntara muri izi ntara mu by'uburimyi mhm. mm. biratanzwe uno munywanyi nawe ni agatelefone numva yuko katameze neza ndamenyesha yuko telefone zacu zuguruye ariko mushyiremo amamwe hama murabe muhagarare hameze neza kugira icyumviro cyanyu gisohoke gishobore gufasha ibintererano mu guteza imbere kino gihugu cyacu eh, ni amahoro alo ni amahoro n'inda twakwitwa kure ndakumva neza cyane nimboza pierre ndi muri kongo congo pierre uri muri kongo congo wamagana ndakumva neza pierre uri muri kongo amagana he alo uranyumva turakumva neza ijana ku ijana turakumva shikiriza icyumviro cyawe piyeri eh, ndi muri kongo Eh, amagana ahiga Pierre irubumbashi irubumbashi muri ko muradukurikira mu n'ubuhinga ubuhe kuri we dutatu akaburungu radio akaburungu ore nage ore nage murakoze cyane ngira ico shikirije Pierre Ndije ngo gushikiriza hari amakuru n'ubita cenga ku radio sanganiro mhm. yazijya mpunzi ziri mu Rwanda nyabavaho ni za Zebiya mm. ni ukuri icyo ntabwo guverinoma buri gihugu cyose gifite amadorari igana kandi aserere y'ikagera genebaza yuko ingingo igenga impunzi n'imwe kandi ndetse n'abahanura gusa mushobora kubona yuko mushobora gutumira ko zebe akaza tukamwumviriza akagira icyo avuze ku bantu biwe cyane naho babona bidashoboka bagasubira mu burundi bakajya kubaha igihugu natwe nubwo turi no hakurya y'uburundi mugabo twese turabarundi kandi nk'impunzi najya kurondera ubuzima bagasubira mu burundi bakaza bakubaka igihugu kuko niwo muti mbona nta kindi mm. cyane nabo bishoboye tubira ko durebeye akahashika akagira icyo avuze ku bantu biwe kuko numvise umenga afise amategeko akomeye rwose ntibajye kwicwa n'inzara mu kindi gihugu kitari icyabo kandi igihugu cyo uburundi aho bafise aho baje bava bafise iyo imiryango yabo bafise aho barima bafise ivyo batunga mu burundi je mm. ndabona ugasanga ari bishoboka kuvuma basubira mu burundi bakuha igihugu cabo kandi baza ko bubaho neza gusumba ego murakoze cyane pierre ayirubumbashi eh hama ikindi naco hari amakuru numvise cyo kugerageza no ntayumvise neza mm ndabona yabyo kubaka ibisagara byo gutunganya ibisagara mhm sinzi umwaka wari wo sinzi ko ari ingingo bateguye mw'uwo mwaka cyane ko ari ibintu bizofata imyaka ingahe cyangwa ko ari ibintu ko bizogenda gute nuko kudutumira ko ujya mukuru abijejwe akatubwira imvo yabitumye yo gutunganya ibisagara cyangwa impamvu cyangwa abatubwira n'imyaka bizofata kuko nabonye umeganirwa wagikomeye cyane mhm. muvuga wa mugambi wa bibiri na mirongo itatu na kane gutyo Eh, na mirongo na kane na mirongo ibiri na gatanu mhm. nkuko bidutumira ko mu kujya mukora bijejwe akatubwira impamvu iyo ariyo n'icyatumye biyumvira uwo mugambi kuba ko imyaka itoba ari myinshi cyangwa ko imyaka itoba ari atoba ari kure cyane akaduha umuco akatubwira byinshi akatubwira n'ibyo bisunga tubwira tumenye byinshi bisumbije bityo twumvise urakoze cyane eh, namwe murakoze kandi mubwire ijoro ryiza ukwira dore murakoze cyane namwe mugire ibihe byiza hirubumbashi Niremeisho ubuhinga bw'ibyuma baranyeretse ko hari ku murongo ni amahoro ninde mhm. tuvugana nawe twakwiriye yemvya garetse inde yemvya yemvya yemvya ah yemvya yego mhm yemvya yego none zebya nta kuntu mutima akakaza mu burundi yego numvise yuko ah, abakunzi mwese musaba yuko zebiya two mutuma ko abandi muti twomuvugisha kugira twumve nawe ibyumviro byiwe hama mukamubaza nk'uku yego kubera bajya abantu kabisa burya bari ku gahanga ka zebiya yapfuye kuva hariya bakaza mu gihugu cy'u burundi yego hmm. urakoze cyane yego nibutse bari ko baradutega biri ku ikiganiro rigira icyo shikirije isaha zibiri zikaba zirenga ku minota mirongo itatu nako irenga ko iminota cumi n'itatu alo alo ni amahoro wi ni amahoro ni amahoro ninde tuvuga n'utwakwiriye yego Ernest Gitego uragerageza usubize iyo radiyo yawe inyuma canke urabe uyizimye kugira twumvikane kuko amajwi ariko aragaruka ntituhabasha kukumva neza ariko nibutsa yuko icyumviro cyanyu mu gicisha ku nimero zacu nazo zikaba zuguye ku bwanyu ubona hari undi ari ku murongo nawe n'amahoro ego mwiriwe neza utwakwiriye nawe witwa nde alo abakunzi b'isanganiro ndabona imirongo ntirikira borohereza ariko mugerageze baranyitse kwa ari wundi ari ku murongo alo mahoro yego sangwa ikaze murakoze yego gira amahoro ninda twakwitwa kwiri hehe muradasine kwivuga iby'inama daniel nkufu yego ni uburenganzira bwawe ariko interano yawe ndizera neza ko ari yubaka igihugu ego niyo bakavira bakora ibisambo n'ibihugu n'ibibaho mhm, duga ku ijambo rero eh, ku makuru yankoze ko mhm. ni kuri ziriya mpunzi z'iwacu z'uburundi zariho zirataha hama mhm. hari ejo umenya ku mugoroba nabyumvise nabi baca bagira eh, isanganya leta ziragira isanganya urumva bari bagize umugambi mwiza filime wo kuza iwacu mu burundi n'igihugu umva cyari ko kirunguka urumva ariko baratarumva baje kubaka uburundi Mm. nako vandavaipore navaja vatanzania vaviri navo nyene mumbisi navo nyene vacho vasika ubuzima navo vakomitse vose mukasinzi vari kobvizira tiisangana kuyetiporesana mm-hmm. nokuvana nyimona vasavira mm. amaivanda makuru naya iyo guvunga vungumenge gisaka gisaka gitira chako kavanhu vavara vari maindimo vakarumba mm. vaazamatijeimbonomenga maparasairi kuti mbonomenga rajoshe kenshi numva ko bazoba bareka kugira inzu kubaka mugabe bishobotse nk'abantu mbise birimo abategetsi bakomeye cyane bo hejuru mhm. hariho giyo politike mugabe sinumva abantu bazova bubaka je mbise amakenga bobigira vyoba vyiza nyene indimiro bakandanya baronka barima umuceri n'ibindi biterwa n'ibihaje n'ibigori mbona umenga biraba i bujumbura hararyoshe mhm. amanda makuru numvise bagakuvyavyeyiya mhm. abantu bagaba bakurikiye umuntu vema ukurikira nyene Yesu Kristo nyene bamwe bamwe babimira cyane je cyaba gakurikira Imana mm boraba bakaregera vema urumva igihugu cyose binjiyemo ntibabemera mhm. ntibemera urumva ko babandika ku buhinga bwa none kandi navyo asereri cikorerako bora bakaregera aba bagapfa bagaruka ni mu kumengana ibintu yabahaye niba nje gucutsa agatima bagaruka ni mengana bazerekwa haba indi nkuru usozera y'abajya b'ingozi y'ubworozi mhm. numva amata bayacisha ku ruhande bakayashora hanze mhm. kandi kubera nkega numvise umenga hari amahirwe umenga bazi umenga babakata kandi ukamenga babaheranira bumva mm. bora bakaza barabagurira neza kandi numvise umenga bahomba amahera menshi baca bakonora n'ubwatsi numva umenga ntibakiragira inka baziturutsa nyine bahiriye nkeka baca bakonora amahera baba bakoresha mu byo kubikora nyine bo nicyo gituma yega baca bayacisha ku ruhande kugira barabe ko bogaruha amarira yabo akanyuma najya amakuru numvise abajya abantu bafatanye bigwarisha mu gihosha boraba nyine mu kazodutoreza iyo byahereye tumve ko babacira urubanza rw'ikibira kumva bafatanye itonga mu gihe byiza murakoze cyane muntu utashimye kwivuga izina hano mu gisagara cya bujumbura nawe urakoze kuri iyo ntererano yawe muri kino kiganiro cyacu amaso agahera mu nzira bakarara baratoshanya buke mu gitondo bakabaza imbere inyoni bati musubize umutima mu nda mwene ntibarutaye yarayamutanye uramumenye mugenzi kuko bagaze ukujyandajyana kuko bidagumije umutima kwibanga ndakubahirizwa rutarutama uramumenye mugenzi nibutse abari kubara dutega biri ku kiganiro arigira icyo ushikirije aho namwe mugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije ni amahoro eh, ni amahoro ni esitori mu rutanagarutse yego ni esito nashaka n'ukuri ujya muri gemederiya mhm. niba mufite kontakite ziwe mumuvugishe mhm. atanga umuco mm. rumva kuvuga ngo agaruke mu burundi biragoye kubera ko kumbure dawe sekirite yiwe yahavura yononekara mhm. ariko atanga umuco kuri bajya abantu bariko barapira mu Rwanda cyangwa bariko barapfa bayirera hmm. agira icyo atikirije n'ukuri ngo bamukore murakoze cyane ibyumviro byanyu kumbure tuzuraba natwe ukuntu tubikorera ko arakoze Nestor gitanga mu ntara ya Rutana nawe reka ndaguha ikaze ni amahoro alo alo uno munywanyi wisanganira urabona ntibimworoheye mu minota umunani cyenda gutyo tuzaba turangije kino kiganiro ariko mwumve ko ako kanya ari kanini kagiye ari ku bwanyu kugira namwe ntimugende kumbure mutagize icyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza mubicishe ku nimero zacu za telefone zose ziruguruye haba izo ku meza cyangwa ngendanwa mbere na bwa buhinga bwa none bwa WhatsApp naho ni mubashobora kubucisha ko naho ni irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ndera ndakubura ubuhinga bw'ibyuma baranyeretse ko hari umunywanyi ari ku murongo n'amahoro uno munywanyi ngira mamwe ntamworoheye ariko baranyeretse kandi ko hari ari ku murongo alo alo na mahoro gerageza uduze akajwi kugira tukumve neza ni amahoro ni ya mbere claude utwakuherereye he irohero ya mbere muri rohero hano mu gisagara cya bujumbura gira icyo ushikirije claude nashaka gushikiriza mhm. bate nashaka kuvuga washaka kuvuga ku byerekeye abo banywanyi batereye barimo kwa mhm. ukuri bihangana ababijogenda ntibarebe bemere by'abandi bemeye abandi niba naho hmm. batahe kuko ibyo nibo bemera naho mu bindi bihugu by'abantu hmm. cyangwa iyo eh, aza rero bajya bamuhamagara mhm. kuri ibyo kuko urumva yaragumiye hmm. mwarumvise yuko nabo basigura yuko bivana cyane cyane ku kwemera kwabo oya twese turemera turemera ariko icyo kurya nta munani ntibarebe barebe mm. yarabaheye mm. bose kwemera kuri uyu mugabo icyo baca bagenda bagatandukanye byari mu bihugu mm. by'abandi no mu gihugu cyabo barebe ko sinabahanura ngo ntibatahe atari babyityakiye urabona aho botaha ugatima bakigafishe mpamvu icyo bapfuye ntarengwa abandi kugeza n'ubu kandi mwarumvise yuko uko kwanka kwiyandikisha ko ari nabyo byatumye bava no mu gihugu kibanyi cya kongo berekeza u rwanda barebe cyangwa u rwanda rubarekure baguma babandanya mu bindi bihugu bagenda nka bitatu cyangwa bine bakabangira bakibona yuko bisubireko urakoze cyane claude nimba atakandi wongera ko arakani nongera ko mhm. mengo yavuze nabo bo bari ibyo mu Tanzania ntitugutahuye neza uti Claude ntibikunze ariko mumvise interano y'ubwiciyumviro yashikirije ku bijyanye n'impunzi zisanzwe ziri mu gihugu cy'u Rwanda aho bakurikira ukwizera umukobwa wamwigeme zebiye ngenda ku mwana avuga ko yabonekewe baranyeretse kwa wari undi ari ku murongo ni amahoro nawe amahoro cyane mhm. n'inda twakwitwa ko uri hehe rero nitwa mani zitongera ezekiyeri ngaho bujumbura ezekiyeri bujumbura aho mu ntara cyangwa bujumbura mu gisagara aha nyine mu gisagara mhm. gira icyo ushikirije nagomba kuvuga ku byerekeye kuri izi mpunzi zacu zahuye n'isanganya muri tanzania ziriko mm, ziratahuka muri kabisa birababaje ariko nta kundi imana byose kuko n'uruganda mm. rero kabisa nagomba n'icyo nshikirije ku byerekeranye n'urubanza twasiriwe na sentare y'ingozi urubanza uruwe yego sentare y'ingozi isubiramwo imanza kabisa ntiyigeze yiga ku buzima bwacu twebwe bene itongo twarinyaze ku ntwaro z'akajyanisha n'ibwami ezekiye ah. reka ibyo uzi ubishikirize ku munsi wa mbere mu kiganiro gira icyo ushikirije hama bazoca baraba ukuntu kumbure bashobora gukurikirana ibyanyu aha mugira icyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza harakoze cyane ezekiye harundi ari ku murongo ni amahoro ninda twakwiye twakwiriye alo uno munywanyi w'isanganiro ntibimukundiye alo isaha zibiri zirenga ku minota mirongo ibiri n'ine mu minota ine tuzoba turangije ariko muri iyo minota ine turashobora kwakira abantu bane nyine kubera nabone bashyikize icyumviro cyabo bagira icyo baterereye ku makuru twagiye turabashikiriza alo alo nuno munywanyi ndabona ntibimworoheye nawe turi ku musozo wa kino kiganiro nibutsa ko mugira icyo mushikirije mubicishije ku nimero za telefone twagiye turabamenyesha kuva mu ntango za kino kiganiro harundi ari ku murongo aranyeretse yuko aciye avako ariko akanya karacahari ku bwanyu alo wihera mhm. ninda twakwitwa kuri he mwebwe kengarutse twarabyumvise rero tuzoza turabishyikiriza igihe kigeze ntangora ariko urubanza nacyo twarungurutse nabo barudushyiriye gutya oye twararujyanye bujumbura muri efuse gisobasobe turabi urakoze ezekiyeri kumva wumva mbere biri no mu butungane reka tubipfurize murakoze namwe mugira ibihe byiza hama nibutsa yuko ikino kiganiro cyo kuwa gatanu ari ikiganiro gicushikirije mushikiriza icyumviro cyanyu ku makuru twagiye turabashikiriza gitandukanye cyane n'ikiganiro cyitwa aho iwanyu havugwa amaki aho ari mwebwe namwe mwibera abamenyesha amakuru baho kumugina aho muherereye alo alo uno munywanyi w'isanganiro ntitubashije kumwumva neza murumvise yuko agatelefone kaciye kamugora ariko bambwiye ko hari uwundi alo alo nawe ndumva yuko bitamukunde mu minota ibiri tuzaba turangije kino kiganiro gira icyo ushikirije ariko muri iyo minota ibiri turashobora kwakira bandi babiri ba nyuma mu masegonda makenya tuzaba turangije kino kiganiro mu bihinga bw'ibyuma banyeretse ko hari umunywanyi wa nyuma umunywanyi wa nyuma wagira icyo ushikirije kuri ino gerekezo rya mirongo itatu alo ndabona ntibimukundiye reka nshimire abagize icyo baterereye muri kino kiganiro nshimire Ernest yatwakuye ari muri zone ya gihosha hano mu gisagara cya bujumbura moyize yari rugazi muri komine rugazi ntara y'abubanza mboni hankuye yari mutumba mu ntara ya karusi Eric yari ikiriri hano mu gisagara cya bujumbura utashimye kwivuga izina ari muri komine ya muhuta mu ntara rumonge uwundi atashimye kwivuga izina ari muri komine mugongomanga zone igenda john yari matana mu ntara ya bururi Eric yari muri komine ya mukaza hano mu gisagara cya bujumbura manira mbona yatwakwiye ari kibago mu ntara y'amakamba tiyeri yarikirira hano mu gisagara cya bujumbura nesitori yatwakwiye ari gitanga mu rutana ubundi atashimye kwivuga izina yatwakwiye ari kiriri hano mu gisagara bujumbura dushimire kandi na Pierre yatwakwiye ari rubumbashi mu gihugu kibanyi cya repubulika ya Demokrasi ya kongo ubundi atashimye kwivuga izina yatwakwiye ari bujumbura claude yatwakwiye ari mu irohero eka na ezekiel yatwakuye ari hano mu gisagara ca bujumbura reka nshimire rero mwese mwagize icyo muterereye muri kino kiganiro nshimira na jean dodier ndayisenga yari mu buhinga bw'ibyuma kino kiganiro kigira icyo ushikirije uno munsi kikaba cyari kiremeshejwe nanjye medard niyo nkuru reka ndabifuriza wa mwiza n’inyiteguro myiza ya pasika kuri mu rwego Kristu mwemera na cyane cyane ko yezu Kristu yapfuye kandi akazuka ku bwanyu ngira icyo ushikirije ibyo nabyo ni ego ngira icyo ushikirije ku makuru kuri radiyo isanganiro mu kiganiro ngira icyo ushikirije isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota ngira icyo ushikirije